Allahut i takon falëndrimi që na dërgoi Pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem. Allahun e falënderojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar, për shëndetin që na e dhuroi, që na dhuroi sigurinë, na dhuroi çdo të mirë. Allahun e falënderojmë i cili na e mundësoi që ta agjërojmë muajin e Ramazanit, Allahun e falënderojmë, i cili na e mundësoi që ta arrijmë këtë festë Fitër Bajrami. Të nderuar vëllezër, jemi në një festë madhështore, në një festë, ku të gjithë besimtarët gëzohen. Është festa e Fitër Bajramit. Të gjithë muslimanët gëzohen në rruzullin tokësor. Të gjithë muslimanët ia bëjnë për hajër njëri-tjetrit Bajramin. Të gjithë muslimanët gëzohen. Vetëm se disa vllazni, të cilët atje ka, ku ka luftë, janë në kushte të vështira. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ia lehtëson atyreve. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala t'ia mundëson edhe atyre që ta festojnë Bajramin sikurse që e festojmë ne në këto vende. Të nderuar vëllezër, çka na kujton neve kjo ditë? Kjo ditë feste na kujton neve atë ditë besimtarët kur dalin para Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të futen në xhennet dhe ta takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe do të gëzohen kur ta shofin Allahun subhanahu wa ta'ala E tani Allahu subhanu wa taala na e ka bo këtë ditë feste që të hamë, të pimë dhe të gëzohemi, të vizitojmë njëri tjetrin. Gjithashtu edhe në atë ditë do të gëzohemi kur do ta takojmë Allahun subhanu wa taala. E lusim Allahun që të jemi prej atyre të cilët do ta takojmë Allahun subhanu wa taala, do ta shikojmë fytyrën e Allahut të bukur subhanu wa taala. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjëruesi ka dy gëzime, një gëzim e ka kur bën iftar, Largohuni prej magjistarëve, mos ju besoni magjistarëve, sihirbazëve, xhinxhive, sepse ata i mashtrojnë njerëzit. Ata i mashtrojnë njerëzit, ata nuk ata janë dexhalla. Ata pretendojnë se e dinë të fshehtën, ata nuk dinë asgjë, ata vetëm dinë që t'i mashtrojnë njerëzit t'ia marrin pasurinë. Ndoshta me këtë vepër, nëse besimtari shkon tek ata, vetëm se dalin prej imanit, ka thon pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, kush shkon tek ata, Edhe ju beson atyreve vetëm se e ka mohuar Kur'anin, e ka mohuar Fjalën e Allahut subhanehu ve teala. Ndërsa ai i cili shkon edhe nuk ju beson, po thotë veç ta veti çka ka me më thonë, katërdhjetë ditë namazi nuk i bëhet kabul. Allahu në Kur'an, Ai i cili e vret një njeri me pa të drejtë, mëkatin e ka sikurse me pas mbyt të gjithë njerëzit. Ndërsa ai i cili e ngjall një njeri, shpërblimin e ka sikurse me pas ngjall të gjithë njerëzit. Si ka mundësi njeriu ta ngjall njeriun? Ka mundësi. Nëse ti udhëzon në rrugën e drejtë, nëse ti e thret e bën davet nëse ti ja thu një fjalë të mirë të hajrit e thret në xhami edhe ai të përgjigjet pastaj ti e ke ngjall shpërblimin e ka e ke sikur se me pas ngjall të gjithë njerëzit Allahu na mundësoftë që të bëhemi prej atyre që i ngjallin njerëzit që thris i thrasin rrugës të Allahut mëkatin e tretë që ka përmend e katërt që ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem eklu malil jetim ngrënia e pasurisë së jetimit Kështu ka me kena me qenë bashkë në xhennet. Andaj duhet të kujdesemi për jetimin, e ai domethënë që ha pasurinë e jetimit me pa të drejtë, në barkun e tij nuk shti asgjë tjetër vetëm se zjarr. Mëkatin e pestë, që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith është eklu ar-riba, ngrënia e kamatës. Ke dalë prej dinit, po ma ki fjalë dhe fjalë të kufrit, e thotë. E për shkak të asaj fjale që s'e ke menduar me mendjen, thotë pejgamberi alayhis salam do të hyjë në xhenem 70 vite. Të nderuar vëllezër, e lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na largojë prej këtyre mëkateve. E kam zgjedh këtë hadith për arsye se ne deri tani kemi bërë vepra të mira. Kemi fal namaz, kemi agjëruar Ramazan, kemi bërë punë të mira, اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في العراق اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذلت دينك والمسلمين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين في بسوء فأشغله في نفسي واجعله تدبيره تدميره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين